الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين dova kuranska sura govori o nevjernicima iz, odnosno od ahlul kitaba i mušrika koji su se podvojili onda kada im je došao dokaz, to jeste kada im je došao Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam. I došli smo i zastali smo kod ajeta u kojem Allah tabarak wa ta'ala govori o podjeli, odnosno do četvrtog ajeta ove kuranske sure, gdje Allah tabarak wa ta'ala govori o tome kako su se i zašto su se podvojili sljedbenici knjige. Pa kaže Allah subhanahu wa ta'ala وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَةِ A nisu se podvojili, ili kako Korku to prevodi, podvojili su se baš onda kada im je došao jasan dokaz. To jeste, sljedbenici knjige, kršćani i židovi, se nisu podvojili u svojoj vjeri osim onda kada im je došao jasan dokaz. Prije nego što počnem govoriti o ovom kuranskom ajetu, daću jedan kratki uvid u izraz, u kuranski izraz koji se spominje na više mjesta u Kuranu, a to je Ehlul Kitab. Inače, Ehlul Kitab označava nevjernike, jeli ne muslimane, koji se pripisuju Isavu alaihi salam, kao što je slučaj sa kršćanima, ili koji se pripisuju Musavu alaihi salam, to jeste židovi. Ovi ljudi, odnosno ove vjere, oni tvrde da su vezani, odnosno da vjeruju jednog Boga. Iako, znači ako vidimo sada, znači oni ne vjeruju jednog Boga, nego vjeruju u trojstvo. Međutim, tvrde je da vjeruju jednog Boga, da im je knjiga objavljena od Allaha tabarika wa ta'ala, tvrde je da su monoteistička vjera i tako dalje. S obzirom da je osnova, da kažemo, njihove vjere je takva. Znači, osnova njihove vjere je tevhid, monoteizam. Pa im je bilo naređeno za vrijeme Musa alaihi salam i za vrijeme Isa alaihi salam šta? Znači, bilo im je naređeno da božavaju Allaha jednog jedinog ili čak šta više, znači svaki od, njih, od njihovi poslanika, i Musa alaihi salam, i Isa alaihi salam, je nagovijestio dolazak Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. Također knjiga u koju vjeruju, Tora, je Tavrat, znači koji je osnovi knjiga od Allaha tabaraka wa ta'ala, međutim oni su je šta? Oni su je iskrivili. Isto tako Injil, odnosno njihova evanđelja, znači u osnovi su od Allaha tabaraka wa ta'ala, međutim oni su ih iskrivili. S obzirom da je ovo, da je kažemo osnova njihove vjere, monoteizam. I ovo sve o čemu smo rekli, Islam, odnosno uzvišen je Allah tabarik wa ta'ala u Kur'anu i njegov poslanik Muhammed sallallahu alaihi wa sallam u svom sunnetu, su tako da kažemo dali određene povlastice, znači sljedbenicima ovih pravac, odnosno ovih vjera. Pa tako, na primjer, znate da je muslimanu dozvoljeno da ženu koja je, koja je kršćanka i koja je židovka. Isto tako znate da je dozvoljeno muslimanu da jede hranu koju zakolje židov ili koju zakolje kršćanka. I postoje još nije propisa, znači gdje se razlikuju židovi i kršćani od drugih, da kažemo nevjernika, odnosno od ateista, od mnogobožaca i tako dalje. Ovdje ponavljam i kažem zašto se to, zato što je osnova njihove vjere, da kažemo, istina. Međutim, oni su to iskrivili. I onda oni koji imaju takvu osnovu, kada im dođe čovjek sa islamom, kada im dođe čovjek musliman, znači lahko mogu da prepoznaju da islam istina. Zato što? Zato što islam je vjera u Allaha jednog jedinog. Zato što je Islam vjera u knjigu od Allaha tebareku wa ta'ala. Vjeru, vjera u Allahove poslanike. I tako dalje, i tako dalje. I zato vidite da Allah Đalešanuhu opisuje njih, odnosno opisuje tačnije krštane. Da oni su najbliži istini. Međutim, kako se misli najbliži, najbliži istini? Znači, mislim se da su danas svi oni koji kažu samo malo smanjati, ako možeš da radi. Samo, samo nije problem da približi Aha, sebi tamo, i onda, tamo, i onda ja mogu smanjiti. Dobro. Tako vidite, na primjer, danas, međutim, da li su danas i oni koji kažu da su kršćani, da li su oni najbliži istini? Znači nisu, nego Allah tabarak wa ta'ala kaže da su najbliži oni وَتَرَا أَعْيُنَهُمْ تَفِيدُ مِنَ دَمَّعِ مِمَّا عَرَفُ مِنَ حَقُ Kaže, ti vidiš njihove oči kako suze, zato što su prepoznali istinu. Znači misli se na one kršćane koji su za vrijeme poslanika alejhi salatu selam koji su prepoznali, videli da to sa čim je došao poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem da je to istina. I u ga sallallahu alejhi ve sellem povjerovali. Dobro. I zato znači na dosta mjesta u Kur'anu se spomene spomeni ehlul kitab. Međutim ova tako da kažem povlastica ili ovo posebno da kažemo uh, mjesto njih zaransko drugih nevjernika. Da li to znači da među njima ima oni koji će ući u džennet? kao što to tvrde neki filozofi, kao što to tvrde neki koji se pripisuju islamu i tako dalje. Ne znači, draga braći, cijenije sestri. Zato što u toliko ajeta i toliko hadisa Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam se jasno kaže Znači da Allah tabaraka wa ta'ala dolazkom poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam jedino prihvata islam. Pa Allah tabaraka wa ta'ala kaže, وَمَا يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينَ فَلَا يُقْبَلَ مِنْهُ Ko zatraži, ko bude traži neku drugu vjeru mimo Islama, ona od njega neće biti šta? Primljena. Allah poslanik Muhammed sallallahu alaihi wa sallam kaže u hadisu koji je došao u sahihu imama muslima, وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَا إِسْمَعُ بِهِ أَحَدٌ Znači, tako mi onoga uči ruc moja duša. Za mene neće čuti niko, bio kršćanin ili bio židov, koji će umrijeti, a u mene ne povjeruje, a da neće biti od, da neće biti od stanovnika vatri. Zatim Allah tabarak wa ta'ala na dosta mjesta u Kur'anu kaže لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثَ ثَلَاث Nevjernici su oni koji kažu da je jedan od trojice. To se koji vjeruju u trojstvo. لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا Nevjernici su oni koji kažu da Isa da on sin Allahu nauzu billahi ta'ala kada Allah tbaraka ve ta'ala kaže govore čudno pa kad haram Allah alejhi el džennet ko bude na tome Allah mu je džennet učinio učinio zabranjeno jer ova vjera je vjera svih poslanika i vjera Isa alejhi selam i vjera vjera Musa alejhi selam jer možete zamisliti da Isa alejhi selam tvrdio za sebe kao što danas kažu kršćani da on božji sin ili je tvrdio ono što danas radi današnji kršćani uzu billahi ta'ala Znači, Isa, Allah, poslanik, i zato i samo znate, Allah vam dao svako dobro da oko uskrnavi, da ne kažem opsuje ili nešto ružno kaže o jednom, o bilo od kojih od Allahovi poslanika, da je sad tim otišao u navijestu, da je sad tim postao, da je sad tim postao navijenu. Međutim, s obzirom da je osnova, da kažemo njihova, osnova da im je bila ispravna, pa se onda izmijenula, zato su dobili ove povlastice. I to može jasno vidjeti onaj koji bude čito ili izučavao historiju kršćanstva. Pa ćete vidjeti tamo kako u osnovi, e, znači na početku historije kršćanstva, kako je bila vjera u jednog Boga. Pa su bili onda oni koncili, pa nakon, bude jedan pa vjeru, pa bude nekoliko godina posle toga pa kažu vjeru u dvojstvo, pa dok nisu došli do toga da vjeru u trojstvo, i tako dalje, i tako dalje. Međutim, ono što nam je sada ovdje bitno, jeste da znamo, odnosno da vidimo da Allah Đalešanu u Kur'anu na više mjesta spominje nam ehlul kitab, odnosno spominje njihovo razilaženje. Nekada Allah Đalešanu kaže, znači, وَمَا تَفَرَّقَ, kao što kaže u ovom ajetu, وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَ Da kršćani i židovi se nisu podvojili, to jeste nisu odustali, odstupili od istine, osim onda kada im je došao jasan dokaz. Znači što znači ovaj ajet? Ovaj ajet znači došao im jasan dokaz. Jer u njihovim knjigama bio spomenut Muhammed sallallahu alaihi wa sallam. Međutim, kad su videli, kad su videli da on od Arapa, rekli su kako da Allah pošalje poslanika iz reda Arapa. I nisu iz oholosti htjeli da povjeruju, da povjeruju u njega. Neki su rekli iz tog razloga, neki iz ovog razloga. Međutim, došao im je shodno onako kako je došao, kako je bio opisan u njihovim knjigama. Pa su dali prednost svojim strastima nad jasnom dokazu. Nad jasnom dokazu koji je došlo da kažemo čak i u njihovim svetim knjigama. Nego se poveli za čim? Poveli su se za strastima. I onda kada se poveli za strastima, onda su udaljili od istine, onda su međusobno razišli, onda su nastale među njima frakcije i tako dalje i tako dalje. I zato vidite na dosta mjesta u Koranu da Allah Đelešanu nas obavještava o tom njihovo, o njihovo njihovoj podjeli. I sada ovdje ne bih citirao sve te ajete, znači spominjam samo ovdje, ovdje ovaj ajet koji je spomenut u ovoj kuranskoj suri, gdje Allah Đelešanu kaže da se podvojili onda kada im je došlo jasan dokaz. Međutim, namjera, Allah vam dao svako dobro, znači namjera ovo spominjanje ovoga njihovog razvajanja jeste obavještavanje u smislu zabrane. Šta to znači? Allah Đelešanu nam spominje kako su se razišli. To jeste kao da nam kaže oni su se tako razišli pa se nemojte vi tako razići. Nemojte se razići tako što ćete slijediti šta? Svoje strasti. I zato je došlo u drugim ajetima, odnosno u drugom ajetu, tačnije u suri Al Imran, gdje Allah Đelešanu kaže وَلَا تَكُونُوا كَلَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَانِ Nemojte biti kao oni koji su se podvojili i razišli nakon što su im došli jasni dokazi. Misli se na koga? Misli se na kršćane i židove. I zato je došlo toliko, na toliko mjesta u Kur'anu i sunnetu Allahovog poslanika alaihi salatu wasalam spominjanje židova, spominjanje kršćana, spominjanje njihovi osobina. Zašto? Kako se mi ne bi poveli za tim osobinama. I zato kažemo ovdje u suri Al Imran je došlo tačnije, da Allah Đelšanu kaže وَلَا تَكُونُ obraćajući se muslimanima. I to gdje je došlo? Jer Allah i robovi, znači čovjek mora da zna da čita Kur'an. Mora da zna na koji način da čita Kur'an. I zato, na primjer, čovjek mora da puno čita tafsir. da čita knjige koje su vezane za tafsir. Tako, na primjer, ulema kada govori o tafsiru, kako se Kur'an tumači, kao što spominje Hafiz ibn Kesir, uvod u svog tafsira, i zato imate onaj prevod, skraćene verzije, vratite se na uvod od Hafiz ibn Kesira, gdje spominje načine tumačenja Kur'ana. Pa kaže, prvi način tumačenja Kur'ana, Kur'an Kur'anom. Da Kur'an tumačiš Kur'anom. Negdje neka sad spomenuta općanito, međutim u nekom ajetu je došla specifično. Na primjer, kao što je slučaj, možemo reći s ovim majetima. Ovdje Allah Đelšanu obavještava zašto se razišli. Međutim, u drugim majetima je došlo namjera toga, a to je da nam se zabranjuje da mi ne bi bili, da ne bi bili kao oni. Pa onda tumačimo sunnetom posanika sallallahu alaihi wa sallam, pa onda tumačimo govorom ashaba i tako dalje i tako dalje. Međutim, isto tako čovjek treba da vidi ajet u kojem je kontekstu došao. Pa tako ova ajet gdje nam se zabranjuje da budemo kao kršćani židovi, da se ne podvajamo. Gdje se spominje, dolazi nakon, onoga, nakon onih ajeta koji svaki put na početku predavanja citiramo. To je Ajde Allah Đelšanu kaže Ja i vrledina amenu takullah haqqa tuqati wala tamutunna illa wa antum muslimu. O vjernici bojite sa Allah istinskom Bogu bajaznošću. Nemojte umirati samo osim kao pravi muslimani. Koji dolazi ajed posle toga? Wa atasimu bihabli Allahi džamijan. Wala tafarratu. I svi se čursto držite Allahovog užeta i nemojte se razilaziti. I onda dolazi ovaj ajet, da kažem, ispod toga dolazi ovaj ajet, da Allah nam zabranjuje, Allah tabarak wa ta'ala nam da zabranjuje da budemo kao kršćani židovi u svom poimanju, u svom poimanju vjere. Dobro. Ovo je što je došlo u Kur'an. Isto tako je došlo u sunnatu Allahu poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Allah vam dao svako dobro kao što je došlo, kao što je došlo u sunanu imama Abu Dawuda i drugi. Ja Allah poslanika alaihi salatu wa sallam obavijestio nas o razilaženju ovog ummeta. O pojavi raznih frakcija i sekta. Pa tako kaže Allahu poslanik alihi salatu wasalam govoreći o kršćanima židima kako se podijelili, kaže وَسَتَفْتَرِحُ ummati. Kaže i tako će se podijeliti moj umet. Ala 73 firqa. Kaže tako će se podijeliti moj umet na 73 skupine. Kaže kulluha fin nari illa wahida. Svaka od tih skupina će biti u vatri osim jedne. Svaka od tih skupina će biti u vatri osim osim jedne. Ashabi Allahu poslanika alejhi salatu wasalam kada su kada su da kažemo kada su čuli ove riječi, jer ove riječi nis, nisu male, ove su riječi izašli iz, iz usta Allahovog poslanika, pejgambera Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. Pa ashabi se prepadoši i kaže Allahov poslaniće, men, hum ja, men hi je ja Rasul Allah, ko je ta spašena skupina Allahov poslaniće? Opiš nam tu spašenu skupinu, kako da mi budemo na njoj? Allahov poslanik alaihi salatu wasalam dade tu definiciju. I to je ono na čemu ćemo danas malo dostane. A to je da Allah poslanik sallallahu alaihi wa sallam rekao, govoreći o to spašnoj skupini, kaže to je ona na kojoj sam ja, wa ashabi, oni koji su na onom na čemu sam bio ja, to je Allahu poslanik Muhammed sallallahu sallam, i na čemu su bili moji ashabi. I ovo ovdje poimanje, na čemu su bili moji ashabi, je veoma bitno. Zato što svaka od ove 72 frakcije sebe pripisiva čemu? Pripisiva Kur'an. Ima ne više hadisu, međutim, sa hadis si graju. Ovaj hadis slab, ovaj hadis nije slab, ovaj eh, vaki, ovaj naki. I tako dalje, i tako dalje. Međutim, svaka traži tako da kažemo neki dokaz, neki dokaz, neki dokaz u Kur'anu. Pa je tako isto znate, znači čak i oni, da kažem budale koje se pojavile, znači kao što su Jehovini svjedoci i tako dalje, kažu oni, kaže u Kur'anu je spomenuto da Muhammed nije posljednji, da nije posljednji poslanik. Kako? Tako i tako. Pa ti navedi, navodi onda na kakve ajete i tako dalje. Međutim, ova definicija, ove riječi, Allahu poslanika, alihi salatu wasalam, ono na čemu sam bio ja i moji ashabi, je da kažemo glavni udarac i udarat svim frakcijama i svim sektama. A to je da svako vjerovanje, ako hoćeš da vidiš da li ispravno, usporedi ga sa vjerovanjem ashaba Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam. I sa praksom, Allahovi, sa praksom ashaba Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam. I zato se sada vraćam i kažem da istog razloga ashabi Allahovog poslanika alaihi salatu wa imaju toliko mjesto u vjerovanju ahli sunnata al džamaati. Jer znači mi vjerujemo kažemo da ta spašena skupina, to koja skupina, da to ehli sunnat vel džemaat. I naravno da znate Allah dao svako dobro, ne znači da te, te 72 skupine, da većina današnjeg umeta da slijedi te 72 skupine. Ne, nego većina umeta je na haku, na istinu. Međutim, te skupine, to su malobrojne skupine. Znači, padne im nešto napomenuti, onda traže, da kažem, običnu raju da se povede, da se povede za njima. Međutim, obični svijet, kogod kaže Allah, ilah, ilah, Allah, Muhammedur, Rasulullah, uči Kur'an i to, znači, on je na ispravno, da kažemo, vjerovanju, znači, na vjerovanju koje uzima iz Korana i sunnata Allahu poslanika alihi salatu wasalam. Kao što ćemo, kao što ćemo vidjeti. Dobro. I zato, ashabi Allahu poslanika sallallahu alihi wasalam imaju toliko mjesto kod ehli sunnata al džemata. Pa tako vidite prije svega u Koranu da Allah tabarak wa ta'ala na toliko mjesta spominje ashabi. Pa kaže, وَسَابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ Znači oni prvi koji su pretekli sve druge od muhađira, jensarija pa se daje njihov opis, pa Allah tabarak wa ta'ala kaže, radi Allahu anhum wa radu anhum. Kaže, oni su bili zadovoljni sa Allahom, a i Allah je bio zadovoljan sa njima. Oni su bili zadovoljni sa ashabom, sa, sa Allahom, a i Allah je bio zadovoljan sa njima. Sa kim? Sa ashabima Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Pa zatim, da ne citiram još ajeta, pa zatim vidite u hadisima Allahovog poslanika alaihi salatu wa sallam, vidite koliko hadisa, znači nema hadiske zbirke. Znači Buharije, Muslima, Sunan Abu Dawuda, sunena Tirmizija, Nesaija, Mađija, Muvetema, znači da nema poglavlja o vrijednostima ashaba Allahovog poslanika, alaihi salatu wasalam. Znači vidite koliko je sve hadisa Allahu poslanika, alaihi salatu wasalam, rekao ashabima Allahu poslanika, o svojim ashabima. Pa idu u posebno poglavlje o vrijednosti Abu Bakra, o vrijednosti Omara, o vrijednosti Osmana, vrijednosti Ali, vrijednosti Aiše, vrijednosti Hatidži, vrijednosti ovoga, vrijednosti, vrijednosti onoga. Znači od toga da Allahu poslanik alaihi salatu wasalam govoreći o sahabima, kaže, kaže, kad bi vi dijelili, koliko bi dijelili, kaže, niko ne može, znači, kad bi dijelio, koliko je brduho zlata, ne može dostići ono koliko su sahabi dijelili, koliko je pregršeno. To jeste, njihovo dijeljenje nečega malo je toliko bilo kao da su podijeli uhud. To jeste, toliko su bili odlikovani kod Allaha tabaraka wa ta'ala. Pa je došla, da kažemo, i je Allahovog poslanika, alihi salatu wasalam, da će se pojaviti ljudi koji će grti ashabi Allahovog poslanika, alihi salatu wasalam. I zato je toliko hadisa došlo, volate osobu ashabi, nemojte, nemojte grti moj ashabi. Ovo, ova izraz u arabskom isku te subbu, znači što se kod nas prevodi kao opsovati, znači nije ono opsovanje kao što u nas, znači da, nego misli se svaka stvar, ideja, mišljenje, riječ, gdje ćeš smanjiti vrijednost ashaba Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam, to se smatra pod ovim, to smatra pod ovim hadisom. Pa onda isto tako, onda isto tako vratite se, da kažemo na knjige Akajda, na knjige Akide, znači vidjet će da, da svi govore o ashabima Allahovog poslanika sallallahu, sallallahu alaihi wa sallam. Dobro, znači ovo da se vratim, znači ovo mirelo koje je došlo u hadisu poslanika sallallahu alaihi wasallam, da je to ono na čemu sam bio ja i na čemu su bili moji ashabi, to je mirelo. Zašto? Zato što, na primjer, kad dođete kod mu'tazila i počnu mu'tazile da govore ovo ovome ili me. Znači mo, mogu naći da kažemo neki ajde, da kažemo po nekom njihovom mišljenju ili da kažemo u skladu, je u skladu s onim na znači, čemu. Međutim, hoće da naći ashabi Allahog poslanika alaihi salatu wasalam da se tako govorimo. Hoće li naći ashabi Allahovog poslanika, alihi salatu salam, da su govorili da za Allaha ne možeš sreći ni da je unutar svijeta, ni da je van svijeta. Znači, kad upitaš neke od tih pravaca gdje Allah kažu niti unutar svijeta, niti je van svijeta. Znači, možete li zamisliti ashabi Allahovog poslanika, alihi salatu salam, da kažu niti unutar svijeta, niti je, niti je van svijeta. I tako dalje, i tako dalje, kao što ćemo, kao što ćemo vidjeti. I zato, znači, ova stvar je veoma bitna. I koju god stvar hoćete da vidite, kao što sam spomenuo prošli put u predavanju, moramo se vratiti na gledanje i poimanje sahaba Allahovog poslanika, alihi salatu wasalam. I od vjerovanja ovdje napominjamo, od vjerovanja ehli sunnata ili džamata, jeste ljubav, među svim ovim sahabima, jeste ljubav posebno prema članovima porodica Allahovog poslanika, sallallahu alihi wasalam, prema ahlul bejtu. Znači prema Fatimi radijallahu ta'ala anha, prema Hasanu, prema Husaynu, prema Ali radijallahu ta'ala anhu. To je ljubav ehli sunnata ili džamata i ahli sunnata al džamaata kroz svoju tradiciju, kroz sos, da kažemo so, je uvijek govorio o ljubavi prema, prema ahlul bejtu, prema, prema porodci Allahu wa kusanika sallallahu alaihi, alaihi wa sallam. Dobro. Ono što je bitno sad ovdje da ukažem i da kažem, Allah vam dao svako dobro, to je da kada se pojave devijacije u vjeru, kada se pojave razna pogrešna tumačenja koje su vezana za vjeru, obaveza je na te stvari ukazati i na to pomenuti. Još jednom kažem, obaveza je na te stvari ukazati i na to pomenuti. Znači, to je nešto što je šariatska obaveza. Da se na devijacije, na iskrivljena tumačenja vire, da se na to govori i da se na to mi ukaziva. I zato vidite, još od prvih vremena, od vremena naših imama, Ebu Hanife, Malika, Šafi, Ahmeda, znači kako su ukazivali. I zato imam Ebu Hanife nije napisao Fikul Akbar, svoje djelo iz akide zato što mu je došlo ono čefno mu hajna piši i ti nešto iz akide da bude ne, nego zato što je vidio da su ljudi otešli da pogrešno govore ashabima Allahu poslanika alaihi salatu wasalam po pitanju Allahovi svojstava pa došao pa napisao fikul ekber. Tako je svaki od imama radio, znači kada je vidio, kada je vidio te devijacije, devijacije da se, da se, da se pojavljuju. znači ovdje, eh, ono što je bitno istaći, jeste da jedinstvo u vjeri, ono što je danas potrebno ovom umetu, Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam, znači ovom ummetu ko ima svo bogatstvo dunja ruka. Ovaj ummet, umet Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam, mi muslimani, mi smo danas najbogati ummet na dunja ruka. Znači, hem imamo najbolji geografski položaj, hem imamo sve resurse, hem imamo, imamo što poželimo. Međutim, iz određenih razloga smo potlačeni i poniženi. Zašto? Zato što smo ostavili Allahu, tabaraka wa ta'ala, vjeru. I zato, subhanallah, danas kad dođeš, vidiš čovjeka, kada dođe neko govori o siromaštvu. Ljudi danas govore, govore se kao nema se, nema se, nema se, nema se. Tako Allaha normalno ima mali broj. Međutim, da kažem ljudi u osnovi, jeste li vidjeli? Ima li kod nas da kada mu se podje, podjele odjeća, ono baš dobro, da uzme pa da to zaši. Ima li neko da kažemo da nosi odjeću toliko više dok se ne raspadne na njemu? Ima li neko da ne može da sjedne, da nema pa, para da popije kafu? Mali broj ljudi onda mi kažemo da smo siromašni. Mi smo siromašni, ovaj umet jeste siromašan. Međutim, siromašni smo u ahlaku. Siromašni smo u moralu. Zato što čitavo čovečanstvo čeka od ovog umeta da ga povede. I zato pogledajte kada su muslimani bili gore, da tako kažem, kroz istoriju. Prednjačili su samo. Nije samo da su osvajali, nego su isto tako osvajali kada je u pitanju matematika, kada je u pitanju fizika, kada je u pitanju ovo. U svemu smo bili predvodnici. Zašto? Zato što smo se držali za Allahu tabarak i ta'ala knjigu. Kad su došle druge stvari, onda nas je Allah Đelešanom ponizio. I zato od ovog ummeta se čeka, čovečanstvo čeka od ovog ummeta da ga povede. Međutim, ne može ummet da se ujedini, osim ako su ujedini na Allahove knjizi, na sunnetu Allahove poslanika, alaihi salatu wasalam. Danas veliki broj ljudi, da kažem običnog svijeta, ne poznavajući situaciju, kažu, dobro, što su muslimani ovako razdijeljeni? Što danas islamski ummet nije jedan ummet? Kako će biti bolo? Ova ona tamo budala, Allah ga proklao, predsjednik Tunisa, zabranjuje hijab u svojoj zemlji, poziva se na nekakvu demokratiju i na druge vrste kufra i nevjersa. Onaj Mubarak, još isti taki da ne kažem gore od njega, ovaj Hafizul Esad Vaki, ovaj Vaki. Znači, kako će se, na čemu će se ovaj ime da se, da se ujedini? To isto kad mi sad govorili ovdje da se, da, da, da se ujedine, da kažemo različite nacije, da se ujedine različite vjere. Znači, Islam od nas raži da se vratimo u Koranu i sunnetu Allahu kusanika sallallahu alaihi wa sallam. I zato jedinstvo ummeta jeste u jedinstvu, odnosno jednom poimanju vjere. Naravno, ima stvari u islamu gdje ima širine. Ovo dobro, brate, pažite na ovom stvari. Znači, ima stvari u islamu gdje ima širine. Naprimjer, kako ćeš klanjati? Hoćeš staviti ruke ispod pupka, staviti ruke iznad pupka. Hoćeš li, da kažemo, onaj, e, hoćeš li neke stvari namazu učiniti ovako ili ovako? To su stvari koje su vezane za fik. Došlo u, u hadismu poslanika, alihi salatu, sana, da se može činiti ovako ili ovako. U se razišlo. Imamo četiri mezeba su se razilazili u pojmanju fika Hoćeš da zekat na ovo, neš da zekat na ovo, je li ovo obavezno pri hađu, nije obavezno pri hađu, stavi ruke gore, stavi ruke dole. Međutim, to je stari fika, međutim, svi imami mezeba su bili na jednom vjerovanju, na jednoj akidi. I svi se zajedno borili protiv novatarija, inovacija koji su ulazile, tako da kažem, koji se pripisivali Allahu i tabarak i ta'ala bih. I zato ne mislimo na ovo. Nego mislimo na stvari koji su vezane za poimanje vjere, koji su vezane za poimanje akida. I druga stvar, ukazivanje na novatarije. Ne znači, draga braću, Allah vam dao svako dobro, da, to, da je to podjela ummeta. Da dijeliš ummet. Ne, nego ti sa ukazivanjem. Ukaziva, želiš da ujediniš ummet. Znači, lijepo ukazivaš i kažeš nekome, Allahov robe to nije od Allahove vjere. Ashabi Allahovog poslanika, sallallahu alaihi wa sallam, nisu to činili. Ako bi rekli da je to od, od podjele ummeta, onda prvi koji su dijelili vjeru su bili Ebu Hanife, Malik, Šafi, Ahmed i drugi. Ebu Hanife, šta? Zašto je napisao Fikul Ekber? Imam Ahmed zašto je bio bičovan? Znači svi ljudi stali, halifa stao, kaže Kur'an i stvore, kaže Imam Ahmed nije stvore. Ubiće me tuk mi, pa jedno on pa ga drugi put. Pa padu ne, biće me dok nije padu. Neće, zašto? Zato što nije to, zato što to nije od Allahove vjere. Da kažeš da je Kur'an stvore, Kur'an je Allahov govor, svojstvo, od Allahu i tabarak wa ta'ala, svojstvo od, njegovi, od njegovih osobina. Znači prvi imam i mezreba su ukazivali, su ukazivali na te notare i nije to Allahovi robovi, nije to podjela ummeta, nego je to jedinstvo, nego je to jedinstvo ummeta. Zatim također, ono što je bitno, što je bitno, što je bitno, jeste da kažem kada, nek, kada govoriš o pojavi kod nekog čovjeka. To ne znači Allah ti dao svako dobro da ti tog čovjeka mrziš. Ako ja sad ukažem, ako sad neko kaže, tebi kaže, džovade, pogriješim si, na tom i tom predavanju rekao vas tako i tako, nije nego tako i tako. Znači, nisam rekao to izmržnje. Osnovno je da nisam rekao izmržnje, rekao stoji iz ljubavi prema meni. Ako si vidio da radi neku stvar pogrešno, rekao stoji iz čega, iz ljubavi prema meni. Ako vidiš šej kada se igra sa strujom, negdje tamo struja blizu, može da udari struja, kažeš mu nemoj tamo, nemoj, jel, dodiriva sa što možete struje udariti, pa, pa ćeš biti ovakvim. Znači to radiš iz ljubove prema čovog. I ono što je također, znači da kažemo puno, ono što je također puno bitno za napomenut, također, jeste da ukazivanje na greške nekoga, koji upune puno vatariju. Ne znači ne uzubila je tala da je to čovjek kafir, da je to čovjek nevijednik. Znači da je ta osoba šta? Da je ta osoba nevijednik. Rehan sunnat al džemat, je bio od najdaljih, da kažem, pravaca kada je u pitanju proglašavanja druge osobe, kada je proglašavanje druge osobe nevjerniku. Nego uvijek, ahli sunnata al džemata, ono što je od osnovnih pravila kod ahli sunnata al džemata, jeste da tražiš opravdanje drugim. To jeste da je drugi može to uraditi iz znanja, iz ovog, iz onog i tako dalje. I sada nije mjesto ovdje, ne vidimo da spominje govor o nome kada govori o tom, to jeste kada govori o neznanju ili nekim drugim stvarima kao opravdanje. Međutim, sada govorimo ovdje, o čemu sada govorimo ovdje, o pojavama kao pojavama. I zato, još jednom kažem i napominjem, obaveza je, obaveza je učeni ljudi koji su učeni u jednom društvu da ukažu na pojave koje se proširuju iz ovog glavnog razloga među našom omladinom. A ne da daju na kakve, tako da kažemo, dvosmislene, da ne kažem trosmislene odgovore. Allahu posanih alihi salatu salam kaže man su ilana ilmin fa ketamahu al džemahu Allahu bil džamin min nari jevme l Znači ko bude upita za neko znanje, pa to znanje sakri, Allah Đalešanu će ga zauzdati uzdom od vatre na sudnjem danu. Međutim, danas, kako bi ljudi sačuvali svoj položaj, upita ga neko, neko ili nešto, jel to od Islama kaže, u Islamu ima preći stvari od toga. Upitaš ga ovo, kaže, u Islamu ima preći stvari od toga. Upitaš ga ovo, ima, vala, o svi stvari ima preći. Ako tu pita neko o namazu, može reći ima preći od namaza, šta je te vid? Valah te barek od ta'ala. Upitaš ga, o, upitaš ga o zekatu, ima li šta preći od zekatu, ima namaz. Međutim, ne možeš uvijek davati odgovore šta? Imao islamu preći stvari, imao islamu preći stvari, imao islamu preći stvari. Zašto? Kako čovjek ne bi izgubio ugled u društvu ili kako ne bi otišao sa svoje pozicije. Međutim, ono što je zadeća Alima. Alim govori, je Alim bila, ni Alim pjevač. Ni Alim Halid Bešlić, ni Alim Muslimović, ni ovaj Lonaj, ne gleda koliko će ga ljudi slušat i koliko će mu ljudi klopčati. Nego čovjek kaže lijepo istinu. Svi prihvatilo hiljadu ljudi to njega je niko živ ne prihvatio. Od imam Ahmeda niko nije tio uzmat u vremenu kada je on, kada je govorio, kada je ustao protiv halife i rekao o, o, o fitni Mu'atazijela gdje su došli sa, sa vjerovanjem e, da je Kur'an stvore. Znači nije gledao šta će ljudi ne reći. Nego istina, istina se mora reći. Znači stvari koje su vezane za kidu, Allah vam dao svako dobro. Znači nema tu da kažemo nije ovo desno. Mislim, pa može ovako, može ovako, ne može ovako. Znači istina može da bude jedna, ne može da bude drugačija. E kad budemo govorili o fikhu, onda tu može, možemo da kažemo hanefijskom mezebu vaku, šafijskom vaku, malikijskom vaku, hanbelijskom vaku i tako dalje. Međutim, na primjer, dođu ljudi i govore, na uzu bilja je ta'ala, da se Allah tebara kao ta'ala nalazi sugdje. Da Allah je lašanu sugdje. Mi smo ovdje spomnjali hadis robinje. Hadis je došao u muslimu. Ja sam bio pogriješio kada sam spomenuo na predavnje, jer sam govorio ono što se kaže iz glavi, nisam pripremio, da je hadis u Buhari. Hadis u muslimu. Međutim, hadis je vjerodostojan, znači ne mijenja. Međutim, emanat radi kažem da je hadis u sahihu imama muslima, ne u sahihu imama Buhari. Je došlo da Allah, da je Allah poslanih alaihi sallatu wasallam upitao robinu gdje je Allah, ko sam ja, kaže ti se Allah poslanih, gdje je robin, gdje je Allah, ona rekla fi sema, rekla na nebesima. Poslanih rekao, puste, ona je vjernica. Rekao sam da danas ima pravaca. Znači, koji, ako kažeš da Allah na nebesima, kažu ti si čafir, otišao su na vjerstvo. Otišao si šta? Otišao si na vjerstvo. Kaže, zašto? Zato što se Allahu odredio mjesto, odredio smo vrijeme, odredio smo ovo, odredio, odredio smo ono. Međutim, došlo u govor poslanika, ali sada to sada tako. Poslanik rekao vjernica, ti kaš nije vjernica. I onda da ne kažem, međutim, ono na što napominjem ovdje, napominjem ovdje, na ideju, na ideju vahde tolbu džuda. Znači, sa kojim je došlo Ibn Arabi. Znači, imaju dvojica Ibn Arabi. Ima Ibn Nul Arabi, znači, gdje se spominje Lam, to je malikijski pravnik, i ima Ibn Arabi, znači, onaj, jel, koji se prepisuje sufizmu, koji je na veliko čudo, u je bio za hirijskog mezeba. Međutim, došlo sa tim sa čim je došlo. Međutim, postoji lome koji kaže, jer na šeheh Islam ibn Taymih, koliko mi je poznato, nigdje nije rekao za njega da je nevjernik, zato što kaže da postoji mogućnost da mu se to pripisalo, znači da to nije da to nije rekao, nego je da je došao poslije neko pripisovanje. Međutim, bilo kako bilo, znači nije to što nas interesuje, interesuje nas ono što se pripisuje njemu, a to je akida vahada to luđuda, a to je, da, a to je znači, jedinstvo postojenje da Allah sugdi. Znači da se Allah ne uzbila i tala nalazi u ovoj čaši da se Allah nalazi u čenif, da se Allah nalazi u izmetu, da je sve samo Allah tabaraka wa ta'ala. Ništa drugo nije nego Allah. Znači ovo su, draga braćo i cijene sestre, ovo su riječi nevjerstva, ubeđenje nevjerstva. I zato imam Hafiz Biqa'i, poznati Hafiz imam šafijskog mezheba, je napisao knjigu koju je nazvao Tenbihu l-Gabi fi takfir ibn Arabi. Opomena glupana u pojašnjenju kufra ibn Arabija. Znači on je smatrao da ibn Arabi bio čuo kufra. Znači ovaj alim je bio, ne znam sada, 60. i neke hijđaretske godine. Znači, spomenuo je mi govor u Leme sa četiri mezeba. Od, od imama Hanefijskog, mezeba Šafijskog, mezeba Malikijskog, mezeba Handalijskog, gdje su govorili o vjerovanju ovoga. Jer on je sve sa kojim je došlo ovaj čovjek, koji se odnosno pripisuje njemu. Wallahi, danas nema fratra, nema popa, da će doći sa takvim stvarima kao što je došao ovaj čovjek sa takvim stvarima. Kao što, na primjer, govori u suri Nuh, mimma, mimma hati atim uhriku, udahilu nara. Kaže, radi svojih grešaka, oni su potopljeni, pa su vedeni u vatru kaže radi svoje grešaka, oni su potopljeni u more Allahove ljubavi. I tako dalje, i tako dalje. Međutim, o ti, znači da ne govorim sad ovdje, ne govorim o njegovom tefsiru, jer u ulema je pisano o njegovom tefsiru, nego ovdje govorim vam, znači o toj ideji vahadetu ruđuda, to se da Allah je lešanu prisutan su. Danas, naravno, toga ima u pojedinoj literaturi na našem jeziku. Znači, hoće li čovjek reći, pa dobro, i to je pravac koji se pripisuje islamu, i to je islam, pa hajde nekima oni, znači jednom ćemo vjerovati da Allah je na uzbila je tala u izmetu, a drugi ćemo vjerovati ko što je rekao poslanik Ali salatu selam da Allah na nebesima onda ćemo biti pa da ćemo biti pa da ćemo biti jedno. Također druga stvar, ovdje smo govorili o tome i da su momci posle toga koji smo donijeli knjigu, znači tog džemata koji na neki način da kažem šire svoje ideje na ovim prostorima, tu takozvanu rabitu. Znači koja je od, od, od, od usula jednog od jednog otarikata koji se pripisuju sufizmu Naravno mi govorimo ovde znači kada je u pitanju pobožnost, kada je u pitanju tasawuf, kao tasawuf osnovi na koji se pozivale prve generacije kao što imam Džunaid i drugi, znači to nije ništa drugo nego pobožnost. I od svakog muslimana se traže da bude pobožan. I zato Allah i robovi, znači čovjek kako ne bude pobožan, neće biti spašen. Međutim, ako budemo na onom čemu je bio Allahu poslanik alihi salatu wasalam, bit će nam dovoljno. Niko ne može da prestigne u ibadetu Allahu poslanika alihi salatu wasalam. I zato Abdullah ibn Mesud, taj ashab, ashana, ako bi govorili, ako bi razmišljali o inteligenciji ashaba Allahovog poslanika, alaihi salatu wasalam, vidjeli bi koliki su to bili ljudi. Kada je vidio onu skupinu, okupili se i ono, jedni drugima kažu, haj spomnje, reci subhana 10 puta, ovaj je reci alhamdulillah 20 puta, ovo 16 puta. Pa Abdullah ibn Masu, kad, kad je vidio, ovaj hadis je došao više rivajta, kaže, ma esra ma dalaltu. Kaže, kako se brzo zalutali. Kaže, kako se brzo zalutali. Znači, ashabi Allahovog poslanika su zikrili, Allah Đelešanu kaže, ja, ljudi namenu, kurullahi zikrin kefirao. o vjernici Allah mnogo spominjate. Međutim, nisu ga tako spominjali. Znači, zato što sve ima svoje mjesto i vrijeme. Ne možeš ti sve kad predaš selam, ustati početi učiti ezan. Ili ti govoriti labejk, Allahumma labejk, kad nije vrijeme hađa. Dobro, to je osnovni hajr, međutim, nije mu tu, tu mjesto, tu mjesto je vrijeme. I onda kaže Abdullah ibn Mas'ud kada vidio ovu skupinu, kaže, kaže, ittabi'u, wala tabta'idu, wala tabta'idu, faqad kufitum. Kaže, slijedite, a nemojte uvoditi faqad kufitum jer vam je dovoljno ono što je došlo. Znači ono što vam je došlo u sunnetu poslanika pejgambera Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam od ibadeta to vam je dovoljno. I kad biste htjeli da taki budete, ovo sad ja dodajem jer od sebe, znači s ovim je završio govor Ibn Mesuda, kad bi, htjeli da budemo, da izdržimo ibadet na kojim je bio Allah poslanik, ne bi mogli. Jer poslanik je namaze klanio, jel tako u džematu. Pa je poslanik alaihi sallatu sallam koliko, zikri, koliko zikrio posle, poslije namaza. Pa je poslanik zikr jutarnji zikr, pa je zikr večernji zikr, znači prije zalaska sunca, prije zalaska sunca. Pa je poslanik alaihi salatu wasalam klanio duha namaz. Pa je poslanik alaihi salatu wasalam u svakoj prilici mnogo, mnogo Allaha spominio. Pa Allah poslanik alaihi salatu wasalam klanio noćni namaz toliko da su mu noge oticale. Jesu li ikada ikome, znate li ikada ikoga da smo noge otekle jednom u životu zato što je u noćnom namazu. I što onda hoćemo? Ne, hoćeš da dođeš da tamo neko kaže ovaj salavat uči 16 puta, uči bi jeser 15 puta, uči ovo, ovu dovu 13 puta, uči kulu vallahu 26 puta i tako dalje. Zar je to potrebno? Nakon što vidimo kako je došlo u sunnetu Allahog poslanika. Znači osnova je da se čovjek drži farzova. I ljud se razlikuje. Ne možeš od čovjeka, znači nekad nek uzme od vjere onoliko koliko ne može da ponese i onda ga ta vjera, tako da kako što je došlo u Adisu, znači vjera ga prevagnije. Znači vjera ga obori i onda čovjek ostaje vjeru skroz. Znači osnovi se drži, čovjek se drži farza. Ono što može od sunneta, mustahaba, da radi čini. Klanjaš sunnete, klanja, ako može da klanjaš duha namaz, klanjaj, posti. Ako hoćeš ponedljak, četvrtak, nemoj, posti da do post. Koliko ima danas ljudi da posti da do post, mali broj ljudi da poste. Da ne kažemo poslaniku alihi salatu wasalam učenju Kur'ana, a u svomu tome Allahu poslanik alihi salatu wasalam je bio ko je bio. Bio je šta? Bio je muđahid, znači izlazio u vojne pohode. Pa u tim momentima, znači, toliko činio i bazi i noćnog namaza, Allah, pa isto tako vodio državu, isto tako ovo, isto tako bio otac i tako dalje i tako dalje. Znači to je ibadet Allahu poslanika Isa. Uglavnom, ono što sam bio skrenuo pažnju, znači jeste ta sari sam u zadnje vrijeme često bio upitan o tome, o takozvanoj rabiti. Znači jer neki džemati znači idu negdje, ide ovdje u Tursku kod nekog šeha, ide ovdje, ide, znači govori se o nekakvoj rabiti. Šta je ta rabita? Znači to je, znači kad spominješ Allaha Đerlašanuhu, da misliš na, na svog šeha. Jer, znači, da ima šeha u smislu, ono, da smo dao bejat. Znači, prisegu na pokornost, znači samo njega slijediti. I kad, kad spominješ Allaha, da misliš na njega. A on kad spominje Allaha, on će misli na koga? Na poslanika. Poslanik će misli na Allaha. Znači ti kad zikriš, ne možeš odmah, znači ne možeš odmah zikri, od, ne možeš odmah misli na Allaha, nego mora da ide, mora da ide ovim redosom. Znači ja samo na ovo kažem, da li Allah poslanik, alihi salatu wasalam, ovako učinio? To jeste da su ashabi Allahovog poslanika alaihi salatu wasalam ovako to učinili da kad su činili bade da su misli da poslanika bio je tu subhana u njihovom prisustvu. Da li su tabijini, oni koji su zatekli Hazreti Abu Bakra, nisu vidjeli poslanika alaihi salatu wasalam, da li su oni misli na Abu Bakra, da li su misli, nisu misli. Islam jednostavan, znači put između tebe i gospodara, put između tebe i Allaha, put između tebe i Boga jedan je kratak. Znači obratiš se do ovom i to je to. Kada te moji robovi za mene upitaju, ja sam Ja sam blizu. Allah Đelešanu razumije sve jezike. Obra, ne, ne znaš na arapskom da uputiš ovo. Imaš neku tega uputi na bosanskom, uputi na albanskom, uputi na, krajiškom, na sandjačkom, na bilo kojem putu. Allah razumije sve. Znači ne moraš sad neku posebnu dobu za ovo posebno, osim ako je došlo u sunnetu Allahu, poslanika Muhammeda, sallallahu alaihi wa sallam. Također, kad sam govorio bio toj rabiti, znači, i momci mi donijeli da je Allah Đelešanu nagrad jednu knjigu, znači, koju taj džamat širi. Knjiga zove Islamsko vjerovanje. I tu se govori o poslanicima, govori s objavama. I kad govore tu objavama, kažu objava nije stala. Objava, objava i dalje dolazi dobrim ljudima, dolazi evlijama. Znači objava i dalje ima kontinuitet. Znači dolazi kom je dolazi evlijama. Da li Adršano sačuva od ovakvih riječi? Znači svi muslimani su složni znači da je objava prestala sa smrti Allahovog poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. Mi vjerujemo u evlije, ahli sunnat, vrđumat, vjeruju da imaju kod Allaha robovi. Znači odabrani. Allah Đelšanu kaže Ala inna awliya Allah, la khawfun alaihi, wa la hum jahzanun, allazina amanu wa kanu yattaqun. Znači da Allahovi, Allahovi vli, Allahovi štićenici, oni neće imati strah, ne, neće imati žalost. Ko su to? Oni koji budu vjerovali, koji se budu Allaha bojali. Ja mi to ne znamo. Znači može biti tamo neki hasu, husu i džemata, neki jadnik, miskin, da je na Allahu kod veliki, veliki da ređe. I zato je poslanik Ali Salat Veselam rekao, Eš'at akbar, lau aksama ala Allahi la barra. Kaže čovjek, ono što mi je rekli nikakav, prašnja, svakakav. Kaže kad bi se zaklo, kad bi se na Allaha, kad bi zatražio nešto od Allaha, kaže Allah bi mu to, Allah bi mu to dovolio. Međutim, mi ne znamo ko si Allah i robot. Međutim, gdje se dešava bela i gdje se dešava musibe, dešava se musibe, znači kada ti neki ljudi se ufuraju, da su oni te vlije. Oni se ufuraju da, da su oni nekakvi živali. I onda oni misle da im dolazi nekakva objava ili putem snova ili putem ovoga i onda nađu raju ko sebe i znači šire im te nekakve stvari ome pa kaže, vidio sam usnu, trebaš ožen tu i tu, vidio sam usnu, trebaš suda udati za tog i za toga, ti se smiješ udati, ti se ne smiješ oženiti i tako dalje i tako dalje. Da ne kažem neke druge stvari koje sam čitao, Allah mi znači stid me spomenuti ovde, znači da kažem iz nekog principa stida, znači stvari koje se spomenu za intimu i tako dalje i tako dalje. Znači da vlađe našavno saču, međutim zašto to dolazi? Znači ših, da kažem ti likovi sebi furaju da su oni šihovi, da njima dolazi da kažem nekakav ilham, da im do, do, dolazi nekakav kešv, I onda, i onda širio takve stvari. Govorio sam, znači, jednom se bila proširila, ne znam da li, kod vas, da li vam poznati, jedna knjiga zvala se Vrelo mudrosti, da napisao jedan, jedan šir, onaj, ja sam slušao priče, znači, od, od, od, od ljudi koji su bili njegovi, da kažem, u rid, išli njemu, davat bejat, međutim, falo lao, gdje li šan toga se pukali, znači, taj šir priča i govori, znači, kako znam godinu kad će doći mediji, kako znam godinu kada će, onaj, e, da ne kažem, e, zna kada će nastupiti sudnji dan, onda kako zna znao šta mejt imaju u kaborovima, u kaborovima imaju televiziju, gledaju televiziju i tako dalje i tako dalje. Znači stvari da Allah je rešano saču, Allah mi smiješne stvari. Međutim, zašto ljudi to govore? Zato što kažu znači furaju se da su oni nekakvi šehovi, da oni nešto znaju, Allah mi kad vidiš, možda ne znaju par džuzeva Kurana, da ne kažem ništa drugo, da ne kažem ovo. I, znači što je glavna stvar kod nje znači drži je daleko svoje učenik od znanja. U svim zna i kažu, čitaj tefsir, čitaj Buhari, čitaj Musna, jok, razumiješ. Nego samo čitaj ono, Znaš, čitaš što ti ja kažem, slušaj ono što ti ja kažem i ne moj pita. Znači, ko puno pita, to ne valja. I zato jedan tako še držao predavanja i sad došao jedan i vazda nešto pita. Kaže on, kako pitaš, kaže, kako te nije stid, znaš da nije od edba, da pitaš vazda i kaže, bio tu jedan što ga je slušao, kaže, ti kaže, ustan kaže, ovaj usto. Kaže, koliko si godina kod mene? Kaže, 20 godina. Aj kaže, rec svima koliko sme pitanju pitao. Kaže, nijedno ja ših. Kaže, tako treba da bude, kaže, pravda. Da ne kažem u drugim stvari sihira i tako dalje, znači lično sam, lično mi je pričao čovjek, nije sad bitno mogu spomenuti mu ime i prezme, čovjek je poznat, onaj znate ga svi kad mu spomenu ime, kako je tako bio kod jednog šeha i govori o adabima tarikata. Međutim, čovjek muslima ne treba da ima edeba. Znači, edeb je riječ koja znači lijepo ponašanje. Muslima mora da se okiti lijepim ponašanjem, da zna kako se ponaša prema starim, kako da se ponaša prema učenim i tako dalje. Međutim, probleme, problem je kod oni koji nema i problem kod oni koji, koji to pretjeruju. I Kaže, taj šeht govori, subhano Allah ga je ponizio, onaj, ne sad da govorim kako i šta, da ne bi, nije mi ode cilj spominjanje imena. Uglavnom, ovaj moj prijatelj mi prenosi, kaže, e, taj šeht govori o tarikatu, o, o, o edabu. I kaže, ja kaže, neki dan, kaže, dolazi čovjek i kaže, še je Fendija, kaže, u braku sam, kaže, 10 godina, kaže, nijem djeci. I kažeš, a gdje ti je bio šeht kad se treba oženiti? Znači, ja vam govorim ovo Allahom, znači, mogu Allahom propisno na sebe prizvati ako lažim. Kažem, a gdje ti je bio, kaže, še, kad se bio ženio, da pitaš je, a koga će ženiti, kako će ženiti, biš, biš, kaže, na sektor od mene. I kaže, ode, ovaj čovjek, uborio glavu i otišao. Kaže, kaže, i še spominje, kaže, kad, eto ti, kaže, za godinu dana, kaže, govori mu, bare, še, šta je? Kaže, rodila mi žena. Kaže, e, kaže, da si došao šehu odmah, kaže, sve ti, kaže, žena dvojka rađala. Da, Allah, te bare, kod tala, sad ću odvi stvari, od odvi stvari sihra, širka, kufra i tako dalje. A ovo vam kaže, znači mogu vam spomenuti čovjeka, znate, čovjek je poznat u javnosti, znači koji mi je priličio, koji je lično prisutovo, znači ovome, ovome. I još, da kažem neki ti, onaj, još neki niz, da kažem ti glupost. Tako je, nedavno kod nas u Mostaru bilo jedan slučaj, onaj, došao jedan imam, onaj, dole kod nas, tako da nam se požali, kaže Hafza, da popijemo kafu, da ispričamo, hajde šta je, cel popijeli, ali kafu kažu, kaže imam, jel tako od onaj od jel rodbine da spomnje sad kom je šta mu je bliz, bliz, bliz, bliska rodbina kaže dijete kaže cura kaže počela jel da ide u jednu džamiju kaže ide ide, ide u jednu halku i kaže obje proglasile vlijevo i kaže ona kaže počela pričati kako ide kako ide u džennet i vraća se iz džennet non stop u džennet nazad u džennet nazad i kaže okupi raj okupi te od, okupi i taj šejh je proglasio stalno je proglasio to je dole kod nas bio <laughs> s njim novo spomenu što je mu star bio <laughs> da ne kažete da smo takvi Alaj. I ovaj taj šef proglasio, znači da ona, da ona stvarno dobra. I ona Haman priča, priča sa pticama, priča sa hajvanima. Boga mi. I onaj, to sam ja sve znao ispre ruke, jer oni su išli dole, išli kod ovome našem profesoru, Saleh Fendi Čolaković, pital Saleh, rekao Saleh Fendija, onaj, to je moj profesor, tefsira, uvaženi, Rekao im, Salih Efendija ne može djeći u džennetu, oni rekli, razumiješ, Salih ne zna kakav Salih, razumiješ, ne zna sam tefsir. A Salih dole profesor tefsira bio. Uglavnom, oni se kaže, ne zna, ne zna on tefsir, ne zna ništa. I ona njima tako, ona njih okupi ovako, jer slušaj, ona njima priča šta je vidla u džennetu, vidla u džennetu ovo, vidla u džennetu ono, i tako dalje, i tako dalje, da Allah te barfe tala, onaj, draga brać, cijene sestre, onaj, e, od, od, od toga sačuva. Znači, ove stvari su, mi se možda smijemo i neke stvari su nesmiješne, međutim, ja vam, Boga mi ne ne pričao, da znači nije, nije ovako, da kažem, vjerodostojen lanac, lanac prenosa lanaca, ko što vam, ko što vam spominje. Da ne kažem, aha, Dobro Međutim, ono što je gore, da kažem od svega ovoga, jeste dozivanje nekog drugog mimo Allaha tebareku ta'ala. Jer ponekad ljudi mogu doći, da kažemo, na kaburove, na ovo, na ono, bacaju, na primjer, pare, hajde da im bacaju pare za sreću, bacaju pare za ovo, i on baca tamo, razumiješ, baca na sedam braće, baca na ovo, on jedni baca, razumiješ, možda nema, dođe kasnije neko ko ima ključ, pokupi sve te pare, onaj, uglavnom nisi. Međutim, ono što je problem, znači, bela i musibet, ako se doziva nekom mimo Allaha, ako upućuješ znači dovu nekom mimo Allaha tebaraka taala to je veliki širk pa kažeš pomozi mi o ti pomozi mi o ti pomozi mi ti a toga ima i to sam rekao znači da sam svojim očima gledao u knjigama znam koji je autor ne želim da mu spomenem ime jer to nije cilj znači koji svoje da kažem učenike ili svoje čitaoce podučava znači dovi ja rijal Allah a'inuna a'inuna ja rijal Allah a'inuna a'inuna o Allah ljudi misli se na pomozite nam pomozite nam o Allah ljudi pomozite nam pomozite nam Znači misli se kad imaš neki bela, imaš neki musibet, znači doziva je vlije, jer ta vlije zašto? Zato što oni imaju, zato što oni imaju onaj, da kažem, jeli udjela u, u upravljanju svemiru i tako dalje, znači to je jedno od vjerovanja, znači zato oni mogu da ti pomognu i zato, zato njih doziva. I zato također, ko što je došlo, jeli, kao što je došlo, znači da, da neki ljudi govore, znači medad ja rifa'i, medad ja ovaj, medad ja ovaj, pomozi ovaj, znači sve su to, draga braće, sjene sestre, po, po, po, po mišljenju, sve ulame, ehli sunnata wal jamaata po konsenzusu, to su stvari širka da Allah tabarik wa ta'ala sačuva. Međutim, da želim da dužim, znači želim ovo da završim sa jednom stvari, znači da donekle znamo, da kažemo gdje je problem. Znači gdje je problem u ovim stvarima, zašto je problem ovdje? Problem je ovdje zato što oni koji bi trebali da govore ne govori. Oni koji bi trebali, to sam ukazuo na početku, oni koji bi trebali da govore, oni ne govore. I zato, na primjer, bio sam prisutan kod čovjeka, čovjek govori ovoj, jeli, o pravcu šija i o tome kako psuju ashaabe Allahovog poslanika, arihim salatu sara, kako psuju Aisha radijallahu tala anha, kako ovo, kako ono, čovjek priča o tome. Međutim, onda nije prošlo jedno vrijeme, da isti čovjek koji o tome govori. Znači, izašla jedna takva šijitska knjiga, on napisao predgovor. Da isti čovjek koji govori o tome je napisao predgovor. Dobro, što je napisao predgovor, što si ovo, što si ono, pa eto, znaš, ono, bratstvo muslimana, pa sad jučer se nas učio. Znači da, da je to sekta, da je to ovako onako sad pišeš predgovor, ono znaš, zatražili, ne smije se izaći, ne smije se izaći iz vatora. Zato što iza ti organizacije stoji država i ono što oni zatraže, znači to je na nivou da kažem kao da država traži. Da kažem ono što je žalostnije od toga. Što je žalostnije od toga. Znači, braćo, spominjao sam i cijene sestre Ebu Hanif, rahmatullahi alaihi, je bio bičovan. Znači imam Ebu Hanife je bio bičovan. Znate li zašto je bio bičovan Ebu Hanife? Ebu Hanife je bio bičovan zato što nije tijelo da se prihvati kad kadiluka. Znači, halifa od njega tražio da bude kad ja svi, kad je u državi. Ne da bude, znači, kad je samo u Bagdadu, nego da bude kad je kadil kuda, da bude kad ja svi, kad je. Pa Ebu Hanifa rekao, neću. Zašto? Bojim se, znači, zato što je funkcija odgovornost. Neću, pa, haj, hoćeš, neću, hoćeš, Boga mi, hoću, neću, i ovaj ga izudara. Iz Degeneče ga radnemu, jeli, evo ti, kad nećeš, evo ti on. I on, udari me, izudaraj me, Degenek, međutim, šta? Ja se toga prihvatit, ja se toga prihvat neću. Međutim, ljudi danas, znači, radi ti funkcija, a niko neće umrijeti od gladi. Niko neće dotle da jede mekinje, onaj, da miješa mekinje pa da jede ko što jedu, onaj, u, u rad smo bili pa se nekako onaj, imalo se jel. Međutim, ljudi su hala, znači, radi položaj ili radi ovoga, menjaju svoje mišljenje ako čarap. I tako jedan, ne želim također da spominjem ime, znači, u, svojo, u svojoj knjizi, znači, u svojoj disertaciji koje je pisao na arapskom jeziku, znači, ja je čitao, znači, spominje se redom sekte znači i sekte, ešarije sekta, maturidija sekta, šije sekta, ovije sekta, nema ko nije sekta. Došla sada jednoj šiitskoj organizaciji, znači koja govori, koja psuje ashaba Allahu poslanika, alaihi salatu salam, govori tako luž nebu u Bekru, koja govori da nema dokaze sa fikske strane da iša počinula blud, međutim u suštini šta je to samo Allah dragi zna, dolazi i piše pismeno kako je presretan što jedna takva organizacija postoji Šedna takva organizacija postoji na našim prostorima. Znači, organizacija koja širi ovakve stvari. A tako mi je Allah, znači ta organizacija, ja sam to spominio i spominio ovdje imenom, znači fondacija Mullah Sadr. Znači, ja sam jedne prilike kad sam pisao komentar na jedno kraće dijelo, znači još to nije izašlo, onaj, isto ako vi video snimci. Allah vam poslom, znači kad prestanem izaći. Onaj, kad sam pisao e, komentar na poslanicu od mog i našeg uvaženog šeha Blokadra Arnauda, rahmetullahi alaihi, ne govori o vjerovanju Salafu Saleha, onaj, gotovo je tu, međutim, treba, treba vremena onaj, da izađe. E, I kad sam tako se bio dotako, da kažem ti frakcije, kad sam se bio dotako ti šija, bio sam se dotako između ostalog, znači vjerovanja, jel, osobe koja je proširna kod našeg naroda, takozvanog imama Homenija, jer kod nas je ovdje onaj, prevedena ona knjiga Islamska vlast, Vrajatul Faqih ili Hukum Islamije, međutim, gdje su on također, međutim, ne tako žestoko dotiče i ashaba, dotiče i Kurana i tako dalje, Međutim, ne kao što to čini u svojoj djeli Kešful Esrar. Znači tu Kešful Esrar, znači što kaže Arabi hadithu ala harač. Znači pričaj, neš pogriješiti. Znači nema šta ne govori Ebu Bekru, šta ne govori Omeru, šta ne govori Osman, šta govori o Kur'anu, da nije čitav, da ovo, da ono i tako dalje i tako dalje. I ja sam normalno se vratio na, na, na izvore na arabskom jeziku te knjige i sada ajde opet hvala, znači nije mala stvar, znači čovjek kad odgovara na nekog ili na nešto, mora se bojati Allaha, znači ne smije ne smije znači da laže, znači ne smije subhanallah slagati na čovjeka koji nije musliman. Ne smije učiniti napravo čovjeku koji nije musliman. A kamo li neko podavni smo ko se prepisuje, prepisuje islamu. I tako kad sam bio radio, kad sam se bio naložio za tu knjigu, ona i ja pošaljem ovome, ono me njihovom glavnom, što tamo drži na predavanju, na Ekber se zove, i pošaljem njemu tako pismo i kažem, volim da, da imam ta pisma kao dokaz, napišem uvaženom, poštovanom profesoru, to ja sam tako i tako student i tu, do mene su došli, znači, jer radim, radim jednu studiju o, znači, vjerovanju onome čemu se vi prepisujete, znači, do mene su došla, onaj, e, vi uvažen, vi kao uvaženi doktor, kao učin u tome, znači, imamo ovdje, spomenut ću vam određene citate, mene interesuje ovo istina ili nije istina. Znači, ako je istina da znam, ako nije istina, ako je slučajno slagano ne ga neko napisao knjigu Keškola Sarara pa se potpisao Humeini ili tako dalje, da znam, da nasretnem Allah, tebara kvitala, nasutnjem dam, pa da mi kaže što stoji to, što stoji to rekao. I vjerovalo ne, znači kakav je odgovor bio znači, na to moje pitanje. Znači ja sam sve tu navio citate, navio izdanje knjige, koji je tom, koja je stranca, koja je ovo, koja je ono. A znate koliko, jel, koliko veličaju Humejnija i tako dalje. Znači nema, jel, nema sobe da ne kaže Činifa da, je, da nema slike Humejnija. Ona je tu. I odgovor mi dolazi na to, kaže uvaženi brate, kaže tu knjigu, kaže što spominješ, kaže vjerujem ja, kaže ima 20 godina, kaže nisam uzao u svoje ruke. Ali kaže, savjetujem ti, kaže da, da ono, što mi rekli, da ne, da ne će prkaš oko toga, da, da ne bakćeš u to, jer kaže, sad ti praviš samo podjelu, podjelu među muslimanom. E sad mi recite, znači, kako je podjela među muslimanom? Znači, mi na ovim prostorima kažemo, uvijek smo govorili, govorili Hazreti Ebu Bekr, Hazreti Omer, Hazreti Osman. Znači, nema džamije da na nju ne, gore ne, nema napisano levom Ebu Bekr, Omer, Osman. Znači, dođe neko i kaže Ebu, Ebu Bekr Čafir, kaže Omer Čafir, kaže Osman Čafir. Kaže, kad, kad dođemo, kad osvojimo Metu i Medinu, kad uđemo u Medinu, izaćemo tijela Ebu Bekra i Omera, i šta i razapećemo ih na drvu, ko što spominju u svojim djelom. Znači dođe, znači ti tako vjeruješ, on ti ovako vjeruje i ti kaže moj pita to tu me zato što šta? Zato što praviš podjelu, zato što praviš podjelu među muslimanima. Allahu robo i to nije podjela među muslimanima, to je jedinstvo umeta. Znači hoćemo znači da svi od sebe otklonimo strasti. Znači nema, nemamo razloga, znači niko od nas, znači nismo Nismo navijači, sad jedni se fura i na želju, drugi se fura i na Sarajevo, ovi se fura i na Veleži, tako dalje, i ko će pobijediti. Znači, kod nas nema tog navijanja, znači, nema sad resova. Znači, muslimani smo subhala, znači, Kur'an i sunnatu Allahu oposanika, alihi salatu wasalam. Nema da kažem, ovi su ihvani, ovi su salafi, ovi su sufi, ovi... Znači, svi, svi hoćemo šta, hoćemo Kur'an i sunnatu Allahu oposanika, alihi salatu wasalam. A ne sad, razumiješ, izgubi, izgubi velež od želje, kažem, sudja lopo obio, da sudja ovaki, ovaki ili onaki. Znači, nema toga u islamu, Allah, dao sako dobro. Znači mi uzimamo ono što je došlo u Kur'anu, što je došlo u sunnetu Allahovog poslanika, alaihi salatu wasalam. I zato vidite imame mezheba. Znači imame Abu Hanife govori i da sahal hadithu fa huva mezhebi. Kaže, ako vidite, neđe dođete da je hadis, došlo vam hadis kao vjerodostojen, kaže, to je moj mezheb, uzmite potom. Ima Malik isto tako rekao. Ima Šafi isto tako rekao. Ima Ahmed isto tako rekao. Ako sam ja učio kod nekog, kod nekog profesora i naučio me da učim Kur'an, da učim ovo, da... pa ako vidim neke stvari, da tako kažem da u njima griješio, Znači, neću za tog čovjeka reći da je ovakvi neki, nego ću reći, razumiješ li, vidio sam da je ispravnija stvar u nečemu drugom. Znači, ne, ne znači to da rušim sve ono na čemu i on, na čemu i on bio. Znači, ono što me, ono što me podučio. I zato Ibn Kajim je govorio, a ima veliku ljubav prema svom šehu, šehu l-Islam ibn Taymih, rahmetullahi alihi, koji je bio imam od imama, govorio je, kaže, e ših, abib, e, kaže, šehe nam je drag, vol hab, habu Kaže, šeha volimo koliko volimo, međutim, mislim nam još draža od šeha. I tako su se, i zato vidite, Znači, koji išao u medresu, ko učio fik, znači u Hanefijskom mezabu svako malo vidiš samo, kaže, to je mišljenje Buju, Ebu Hanife, svako malo naletiš ovo je mišljenje Ebu Jusufa i Muhammeda. Svako malo Ebu Jusuf i Muhammed otišli od imama Ebu Hanife, zašto? Kaže se, u trećini mezeba su se razišli od, od, imama, Ebu, od imama Ebu Hanife, međutim, dalje se pripisivali kao njegovi učenici. Međutim, istina im se tu pokazala i nisu to smatrali ni debu Hanife Loki, ni od Loki da odstupe to od njegovog mišljenja, nego da prihvate, da prihvate, da prihvate islam. Znači opet vam kažem zašto, zato što tu nema navijanja, znači. Nije to opet vam kažem, ko što danas ljudi navijaju za futbalske klubove, za košarkaške klubove, znači istina, istina, subhano, ovo je vjera da Allah te barak wa ta'ala. I nas u njem danu Allah Jerušanu nas neće pitati za ovog ili za onog šeha, nego će Allah te barak ta'ala u kabru pitati zašto, ko ti je gospodar, koja ti je vjera, ko ti je poslanik, koliko si bio dan tome. Jesi ti sada sjedio te svoje, jesi sjedio te svoje strasti, Jesi li slijedio svoje strasti ili, ili, ili, ili, ili si slijedio ono što je došlo u Kur'anu i sunnatu Allahom posanika alihi salatu sam. I zato kroz istoriju Islama, nažalost, imamo takvi, da kažem, ružni primjera ljudi koji su bili toliko ekstremni u pripisivanju za određenog imama, pa kažu svaki ajet koji nije u skladu s onim na čemu je moj imam, kaže to je pogrešno protumačen ajet. Ili svaki hadis koji nije u skladu sa onim na čemu imam, kaže to, taj hadis je derogiran. I tako dalje, i tako dalje. Znači to su stvari koje kod nas nema i zato ćete vidjeti, znači ajet koji će doći poslije ovoga, ovo sam se zadržao, znači na ovom ajetu gdje Allah tebara ta'ala govori o podjelu kršćana i židova, sljedeći ajet koji dolazi poslije ovoga i zato subhanala, ovo u Kur'anu je velika stvar, a to je da znaš, odnosno da, da ti Allah Đelešanu otvori da vidiš zašto određeni ajet dođe poslije određenog ajeta. Znači to se u kuranskim naukama zove tenasubur ajate u suru. Znači zašto ovaj ajet dođe poslije ovoga ajeta. Znači o tome ulema govorila Hafiz Biqa'i je napisao čitav odjel o tome. Pa na primjer vidite poslije ovog ajeta o razilaženju Allah tabarak wa ta'ala kaže وَمَا umiru illa li ja'budu Allah muhlisina lahu din. A kaže nije im bilo naređeno osim da Allaha iskreno obožavaju. Da Allaha Đalešanu obožavaju šta? Iskreno. To jeste da su obožavali Allaha tebarak wa ta'ala iskreno ne bi upali ovo što su upali. Što znači da onaj koji je iskren prema Allahu tebarak wa ta'ala, koji traži dokaz, koji hoće vjeru, Onako kako je došlo u Kur'anu i sunnetu Allahu poslanika, alaihi sallatu sallam. Inša Allah, za njega nema straha. Znači, čovjek mora biti iskren prema Allahu, tabarak wa ta'ala, ako ti dođe istina. I vidiš da je to, vidiš da je to istina. Nemoj davati davat prednost, da, davati prednost svojim strast. Molim Allah, tabarak wa ta'ala, da nas učini od onih koji slijede istinu, od onih koji govori istinu, od onih koji rade, rade po, po istinu. I zato vam još jedno napominjem. Znači, ono što je zadaća u Leme, znači, u Lema su alimi, alim je alim. Zato je došlo toliko ajeta, zato je došlo toliko hadisa u rednosti uleme. Znači još jedno vam kažem, Allah dao sako dobro, uleme nisu pjevači, nisu halal besnići drugi. Znači koliko će ovaj okupio uzeti liku, ovaj okupio liku. Znači ovom je došlo na predavanje liku, znači ono što je zadaća ale mjesta da kaže istinu. Pa makar, pa makar ubijen bio rad toga. Da kaže istinu. Ja dok sam bio student, dole u, u Siriji, i sjećam se, tad, to je bilo pred jel, zadnji mjeseci šehovog života, rahmatullahi alihi, šehovog Lukadra, i tada je bio izašao iz zatvora jedan ših koji se zove Hašim al-Majudu. Taj ših je Allah dao svako dobro, znači je bio toliko učen u fikhu, tačnije u šafijskom fikhu, da su ga zvali šafij Sagija. Taj čovjek je radijedno je fetve odložio u zatvor 20 i nešto godina. Znači taj čovjek odložio u zatvoru 20 i nešto, 20 i nešto godina. I sjećam se ših mi je govorio, Allah, Allah je podario džennet svima, Kaže, kaže, otišao sam da ga posjetim, međutim, kaže, zaboravim. Kaže, ne znam, znači, toliko mučenja, toliko udaraca, kaže, više, više ne znam. I tak isti primjera je bilo ovdje na našim prostorima. Znači, ako ste slušali, na primjer, za nametel klasima Dobraću, kad se Dobraća kad izašao iz zatvora ku mladim muslima, niko nije, niko nije smio da mu priđe, ljudi okretali od njega glavu. Jedno vrijeme je bio ali veliki, međutim, kad je govor istinu, kad je rekao istinu, otišao u zatvor, zatvora, ljudi od njega okretali glavu, znači, nije, niko ti da mu priđe, nekako po salami. Međutim, to, to su bila Allah i odabrani robovi. Znači, njima nije bilo bitno šta kažu stvorenja, nego je bilo bitno da li su, znači, na istini, da li su na istini u toj stvari. I zato, koliko god hoćete, koliko god hoćete, imate ovakvih primjera. A jedan od takvih primjera je, smala primjer ubijstvo Sejda Putba, rahmatullahi alihi, znači, koji kada je osuđen, ona, kada je osuđen na smrtnu kaznu, znači, to spominje njegova sestra, znači, spominje tu, onaj, e, tu, taj događaj, kada je Sejda Putbi osuđen na smrt, onaj, i, i, i, i došao je bio ovaj jedan, da kažem isto tako, krvni, koji je dosta bio patio i sam islamiste u zatvoru Egiptu, međutim, eto tako, možda, možda se smilo malo se idu put koji došao, njegovoj sestri kaže, recimo, kaže, recimo, ono, nek se pravi bolestan, ovo spomniš i Abdela Azam, prela Alih, jednom svoje knjizi, recite mu, kaže, nek se ono, ko pravi bolestan, onaj, u stvari, recimo, prvo, nek se izvine, za ono što je pisao, znači pogotovo ono što je pisao u svom dijelu Ma'alimu Fittarijek, znakovi na putu. Kaže, recite mu, znači, nek se izvine od onoga što je napisao, znači, neće mu biti smrtna kazna. I, kaže, druga stvar, kaže, ono, nek bude malo, ne glumi, ne glumi da je bolestan, kaže, ne glumi da je bolestan, kaže, onda će mu učiniti, jeli, da izađe za par godina iz zatvora. I onda je njegova sestra to prenijela se do kutbu i rekla mu, izvini se, a kaže, i onda, jeli, izvini se, dobit ćeš pomilovan, tako ti je država rekla, a onda, kaže, onda će se, kaže, napravi da si bolestan, pa onda ćeš, kaže, izađe za par godina iz zatvora. I što je bio odgovor da Kutba na to, znači nije rekao ni, ni razmisli novo nebo, nego je kaže, rekao, ono čega da se pokajem. Kaže da se, da se, poki, da se pokajem, kaže, od ugovora, od trgovine sa Allahom, te barako ta'ala. Da se pokajem od riječi istine. Jer kaže, od toga da se pokajem. Kaže, kako se bona od toga pokajem? I nije, Allahom se smilovo, znači nije tijelo da se pokaje od onoga što je pisao svojim djelima i ubijene. I još jedna stvar što je tu zanimljiva, kada je, kada je bio ubijan, jel, kad su ga streljali, Došao mu je da kaže jedan tako, da kažemo, hođa, jel se Azhara, i ono da mu kaže, reci la ilah ila lah prije smrti. Ovaj napisao tefsir Kur'ana, napisao manu fit tarik radi snama i ubijan biva rad toga, dolazi mu ovaj i kaže, reci la ilah ila lah prije nego što umreš. Kad mi ovaj rekao, reci la ilah ila lah, tada mu je Sejid Kudr, rahmatullahi alih, rekao riječi koje su, jeli, ostale ispisane, koje će biti do sudnjeg dana, a to je da mu rekao, kaže, ja sam ovde, i kaže, mi umiremo, umiremo radi la ilah ila lah, a kaže, vi samo svoje stomake punite sa la ilah ila lah znači preko svoje preko vjere, preko govora vjere, znači punite svoje stomake, a mi kaže ovdje život dajemo, ovdje život dajemo radi la ilaha illallah. I zato Allah tabaraka wa ta'ala kaže minal mu'minina rijalun sadaku ma ahadu Allah alih. Kaže među vjernicima ima oni koji su ispunili zavjet koji su dali Allah. A taj zavjet koji su dali Allahu jeste da će biti na istinu do kraja smrti sve dok ne sretnu svog gospodara subhanahu wa ta'ala. I zato ova jajca kojim počinjem, sa kojim Allah poslanik alaihi salatu wasalam počinju svoje govore, ja ju ladin amanu takulla haqqa tuqati, wala tamutunna illa van tuslimu. O vjernici, bojite se Allah istinskom Bogu bojaznoš i ne mojete nikak umirati osim kao pravi muslimani. Znači da se čovjek drži ove istine, da se drži toga sve dok ne svog gospodara subhanahu wa ta'ala. I da Allah tabarak wa ta'ala kaže, fa minhu man qada nahba, kaže među njima ima oni koji su preselili, ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا اما جيني ما يما اوني كوي توچكاي وما بدلوا تبديلا يتو غانيشتا نيسو اتو غانيشتا نيسو زمينو تو است استرسو نا, نا تو مغورو سلام تبارك وتعالى مولم الله تبارك وتعالى دانا سوچني اوداني كوي چه استراتي ناتومي и кој не чели што промените од Аллах ве табарак ва таала вери се док не сретну узвишеног Аллаха субхана ва таала кида наш борава буде джаннат и да се смоли свим оним кои су живеле за ислам кои се борели за ислам a mi eto Allahu kadre da ovdje govorimo tu u prostorima mladih muslimana jer iz ove organizacije je bilo dosta da kažemo ljudi koji su u onom sistemu koji su dali svoje živote za islam za Allahu te barek ta'ala vjeru koji su borili koji su u zatvorima bili koliko, koliko su bili i zato mi ponekad samo ovo želim da kažem nemojte mi zamjeriti pa ću završiti jer mi danas ponekad kažemo kako je teško